Leson 2 Lesson 2 Dyalòg Dialogue Louis and Marie meet several days after their first encounter. Listen! Bonjou Mari, kijan ou ye jodi a? M byen wi. E ou menm? Ban m nouvèl ou non. M pa pi mal, m ap kenbe. E Sadrak? Sadrak la wi, l ap boule. E lòt timoun yo? Yo byen tou? Wi monchè, y al lekòl. Bon, machè m ale. N a wè tande. Mèwi, n a wè lòt senmenn, si Dye vle. Now, repeat the dialogue phrase by phrase. Mari, Bonjou! Bonjou, Mari! Jodi a, ou ye? Ki jan? Ki jan ou ye jodi a? Wi. M byen. M byen wi. Non. Nouvèl ou? Ban m. Ban m nouvèl ou non. Ou menm? E ou menm? E ou menm? Ban m nouvèl ou non! Pi mal. M pa. M pa pi mal. Kenbe. M ap. M ap kenbe. Sadrac. E E Sadrak? Wi. Sadrak la. Sadrak la wi. Boule. L ap. L ap boule. Timoun yo. Lòt timoun yo. E lòt timoun yo. Tou. Yo byen. Yo byen tou. Monchè. Wi. Wi monchè. Lekòl Y al Y al lekòl M ale M achè Bon Bon machè m ale Tande. Wè. Na. Na wè tande. Si Dye vle. Lòt semèn. Na wè. Mèwi Mèwi nan wè lòt semèn si Dye vle.